Sura 53 An-Najm Zvijezda Meka 62 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wan-Najmi idha hawa tako mi zvijezde kada zalazi. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Vaš drug nije s pravoga puta skrenuo i nije zalutao. Wa ma yantiku anil hawa. On ne govori po hiru svome. In huwa illa wahyu yuha. To je samo objava koja mu se obznanjuje. Allamahu šadidul kuva. Uči ga jedan ogromne snage. Zu mirratin fastava. Rasporiti koji se pojavio u liku svome. Wa huwa bil ufukil a'la. Na obzorju najvišem. ثم دنا فتدلى Zatim se približio, pa nadnio. فكان قاب قوسين أو أدنى Blizu koliko dva luka ili bliže. فأوحى إلى عبده ما أوحى I objavio robu njegovu ono što je objavio. ما كذب الفؤاد ما رأى Srce nije poreklo ono što je vidio. أفتمارونه على ما يرى Pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio? ولقد رآه نزلة أخرى on ga je i drugi put vidio. Inda sidratil muntaha. Kod sidretul munteha. Indaha džennetul ma'uva. Kod kojeg je džennetsko prebivalište. Iz jaoša sidrata ma jaoša kad je sidru pokrivalo ono što je pokrivalo. Ma zaval basar wa ma tara. Pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio. Laqad ra'a min ajati rabbihi l'kubra. Vidio je najveličanstvenija znamenja svoga gospodara. Šta kažete o Latu i Uzau? Wa manata thalithata al-ukhra. I menat, trećoj, najmanje cijenjenoj. Alakumul lakar walahul unthaa zar su za vas sinovi, a za njega kćeri? Tilka idan kismatum diza. To bi tada bila podjela nepravedna. In hija illa أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli. Allah o njima nikakav dokaz nije poslao. Oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od gospodara njihova prava uputa. Am lil insani ma tamanna Ne može čovjek ostvariti sve što poželi. Allahu pripada i ovaj i onaj svijet. وَكَمْ مِنْ ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى a koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome on hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan. Inna allazina la ju'minuna bil ahirati la yusammuna al malaikata tasmijata al unsa. Oni koji ne vjeruju u onaj svijet, nazivaju meleke imenima ženskim. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا A o tome ništa ne znaju. Slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi. ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى To je vrhunac njihova znanja. Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s njegova puta i on dobro zna one koji su na pravome putu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى Allahovo je sve što je na nebesima i što je na zemlji, da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro.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 A grijehove bezazlane on će oprostiti jer gospodar tvoj zaista mnogo prašta. On dobro zna sve o vama otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših. Zato se ne hvališite bezgriješnošću svojom. On dobro zna onoga koji se grijeha kloni. Reci ti meni o onome koji istinu izbjegava. I malo udjeljuje i posve prestane udjeljivati. A indahu ilmu l'ajbi fa huwa jara. Zna li on ono što je skriveno? Pa vidi. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Zar on nije obaviješten o onome što se nalazi u listovima Musa ovim? وإبراهيم الذي وفى إبراهيموvim koji je obaveze potpuno ألا تزر وازرة وزر أخرى da ni jedan griješnik tuđe grijehe neće nositi. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a i da je čovjekovo samo ono što sam uradi. Wa anna sa'yahu sawfa yura i da će se trud njegov sigurno iskazati. Um ثم يجزاه الجزاء الأوفى i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti وأن إلى ربك المنتهى i da će se gospodaru tvome ponovo vratiti وأنه هو أضحك وأبكى i da on na smijeh i na plač navodi وأنه هو أمات وأحيا i da on usmrćuje i oživljava وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى i da on par muško i žensko stvara. Min nutufatin iza tumna. Od kapi sjemena kad se izbaci. Wa anna alaihin naš'atal uhra. I da će ih on ponovo oživiti. Wa anna hu huwa agna wa aqna. i da on daje bogatstvo i moć da stječu وأنه هو رب الشعرى i da je on Siriusa gospodar وأنه أهلك عادا الأولى i da je on drevni narod Ad uništio. I Semud, i da nikog nije poštedio. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. Još prije Nuhov narod koji je najokrutniji i najbjesniji bio والمؤتفكة أهوى i prevrnuta naselja on je prevrnuo فغشاها ما غشى i snašlo ih je ono što ih je snašlo فبأي آلاء ربك تتمارى pa u koju blagodat gospodara svoga ti još sumnjaš? Hada nazirum minan nuzuril ula. Ovaj Kur'an je opomena kao i prijašnje opomene. Azifatil azifah Smak svijeta se približava. ليس لها من دون الله كاشفة Allah će ga jedini otkriti. أفمن هذا الحديث تعجبون Pa zar se ovom govoru iščuđavate? وتضحكون ولا تبكون i smijete se, a ne plačete. Wa antum samidun gordo dignuti glava. Fas ljudu lillahi wa'budu. Bolje padajte lice na tle pred Allahom i klanjajte se.